покликала вона. Він підійшов, нагнувся, і вона обома руками обплила його голову і притиснулася гарячими губами до його холодних губів. Їхні подихи зливалися в одне, його холодний і її гарячий, а серця стукотіли нарізно. Але ось і те друге застукотіло швидше, наздогнало перше, гарячіше, і вже його руки починали диктувати свою волю. Але вона раптом одірвалася від нього і сіла на ліжку. Подивилася сумно, винувато, зітхнула і сказала: Ну ось і кінець волі провела по волосся обома руками, довгу мить сиділа непорушно. А ти знаєш, що мені зараз снилося? А може, й не снилося, бо я вже не спала, а тільки лежала з заплющеними очима. Неначе на пустирі за нашим інститутом будували дім високий, високий, із шпилем і коли ставили штиль, він повалився в одну мить. Він уже трохи звик до неї, тому сказав заспокійливо розігралася фантазія. Але одразу стривожився і сам. А якій волі кінець? Душі. Чиєї душі? Моєї. Не розумію, сказав він трохи роздратовано. Давалася в знаки безсонна ніч і страх, і те, що не поїхав на будівництво. Як кінець? А так, вичерпалася. Я оцей місяць наче пролетіла з заплющеними очима, і хочеться летіти далі. Але сьогодні мушу сказати про все Василеві увечері. Аж увечері, розумієш? А поки що я ще вільна. Милий, іди до мене. Він відступив, стомлено сів біля вікна, дивився за вікно чи підлогу не розібрати. Чому саме сьогодні? запитав голосом, яким запитують про найбільші втрати. Не знаю. Така, мабуть, моя міра душі вичерпалася. Але ти не бійся. Я тебе люблю, як і любила, навіть ще дужче. Вона підвелася, шукала одяг. Її довге гнучке тіло, тіло спортсменки, здавалося, випромінювало світло, ще й відбивалося в полірованих дверцях шафи. Три чи чотири жінки одягали квітчасті халатики, розчісували волосся. Ти обдумала все? запитав по довгому часі. Його голос був хрипкий, виказував хвилювання. Таке не можна обдумувати. Вона підійшла до нього. Він легенько обійняв її за стан посадовив собі на коліна, взяв її руки, занурив їх у своє волосся. Вона любила переливати через пальці його волосся, було текуче, м'яке, і в неї теж мов би, переливалося щось у душі. Іринко, його голова лежала в неї на грудях. Вона й чула його грудьми. Ти зруйнуєш усе. Що все любий? Усе. А найперше нашу любов. Адже ми тоді не зможемо, тобто ще не зможемо. Я не закінчу будівництва, свій перший проєкт. І хто мене тоді візьме на роботу? Інша справа, якби я вже щось мав за спиною, хоч оцю станцію.